Iskai kaj capítulo. Chuya espiritu pahamus manta. Pentecostes fiesta chayramuptinmi Jesucristo man liu iñikkuna, hukwasillapi silomanta kachkarqaku. Qunqallamantam cielomanta hina chayme amuqta uyarirurqaku. Chaymi tiyasqanku wasitapas kurha. Hinapting me SAPAKAMAPAK Ninahina o umankupa hawanpi Ya YAPAYANKUM chuya espiritu untaykuptinmi, mana yachasqanku idiomakunapi rimayta qallaykurqaku chuya ESPIRITU rimachisqanmanhina. Jerusalén llaqtapim KACHKARJAKU karumanta hamuq PAIKUNAM runakuna. liu lliw kunamanta Dios tayupay Chay Chaywaira hina japareta uyariruspankum, kuna Lliwrunakuna huñunakaramurqaku chay lugarman. Inaspam sapakama rimayninkuta uyariruspanku manaimani imanaytapas atirqakuchu. Chaymi admirakuspanku nirqaku. Kay rimaqkunaqa manachum lliwchanku Galilea law runakuna, imaynanpima sapakamapa rimayninchikpiqa rimaqta uyarinchik, kaypiqa kachkanchik achka nasyunkunamantam. Partiamanta, Mediamanta, Elam Manta, Mesopotamia Manta, Judía Manta, Capadocia Manta, Ponto Manta, Asia Manta, Frigia Manta, Panfilia Manta, Egipto Manta, clowning africa Manta. Kachkanchiktagmi, kaypiachak Roma Joaquinmi nasis Wakinmi Judio Kanko wakin religión religión religionnin Cachcan Kachkankutagmi, peritamanta hinaspa Arabia laumanta dios kainaña kachkaptinchikpas, tapakamapa Idiomanjikpim Diospa admirakuypaq admira uyarichkanji. cum admirakuspankum Ninakurhako. imaninantaj kaiga nispa. yatagmi asipayarjako. Sinkam kachkanko. Nispa. pa puntallara Juilla manta. Pedrom chunka hukniyuq apostolkunawan Sayari Cuspan. hina Jerusalén pia Jerusalem yachaqkuna, chaynataq judio judío masillaykuna. Sumaqtaya uyariwaychi kay nisqayta yachanaykichikpaq. ham manam qamkunapa nisqaykichikman hina sinkachu kaniko. Manarakpas chunka urataja, mancho. sinqaqa kai oyariz kay mantaja, ñam manta willakuq Joel qerqarqaña kainata. Dios menin, tukupay kunapim, chaqchurimuq hina lliw kunaman kachamusaq espirituyta. Chaymi pas churikichikpas, warmi churikichikpas willakunqaku paykunaman ham kunamanta kajmoso kunapas, revelas haikunatam rikunjaku. Hamkunamanta kaq jos hay haikunata musqunjaku. Chay punchawkunapim mi kachamusaq. Sielo warmimanpas, mi serviwaqniykunamanmi Cielo pipas PIPAS ADMIRA kachamusaq. kunata admirakuypaq kaqkunatam JAI KICHIKMI kay pachapipas YAWARTAWANG ninata. Chaynataq ugariko uqarikuq yarunja. Manaraq señor sumasumaq punchaunin chayamuchkaptinga, intipas tutahinam Y killapas yawarhinam señor Ichaqa señorllay nispa mañakuaqniytam Israel pa' Israelpa miraynin Nazaret manta Nazaretmanta tam. tam chiqapta punit Dios apruibarqa. Admirakuypaq milagrukunata atiyninwan rurasqanraykum, chaytaqa yachankichik. Diosqa ñawpaqmantaraq yachasqanman hinam, hinaspa munasqanman hinam, Jesusta qamkunapa makikichikman churaykurqa. Paytam qamkuna presucharurqankichik hinaspam chakataruspa wañurachirqankichik, mana allin runakunapa makinwan. Aswanqa wiñaypaqa, manam wañusqaqa kanmanchu karqa. com Dios taita, tal libra libraruspan. Ñawpaqtam David, Jesús Jesusmanta rimaspan nerja. Siemprem neitaja. y la lawnillaypim kachkan paija. Manam hukman mi wang mikosikulyachkani... ...simi simiywanmi mikosikulyachkani... Confiacuspam cuerpo y Cuerpo y tajariki, manapunim sepulturapeja Zapachas Sapachasqaykipa kicho. Manatagmi ismurachinkichu. Ñuqataqa, imainatam imaynatam imainatam kawsakuyta. Qayllaykipim kusikuyllawanña tukuy sunqullayta huntaikunki. Wawqillaykuna, laruta mullaykichik. pa jabolonchik David mi pampas jakarja y sepulturanqa hinallam y pikachkan. manta Diosmanta mi Karja. Chaymi payman juramentaspan Dios y acharja, paipa reining manta Cristo En aspa David hina Israel nación gobiernananta. Chaynapim Davidqa opagmantara hina Jesucristo pa pa manta paimenerja. peja manam Dios jasajen manchu carga, nitajme cuerpon tapas dejan manchu carga, nispa. Dios mi causa causarichimorja kiken Jesusta. Chihaptaponim kaikunataja llapallay korikorjaniko. Chainapim Jesusta Dios ojarer ladongman. Dios mi han hina, chuya espirituta Jesús manjorja. mi Jesús pas chachchurimo hina, chuya espirituta hawachkan Chaytam inaspa uyarichkan kichik. Manam David Davidchu siloman karja karqa, Señor y minerja. Señor Diosmi señorniyta nerqa. Inimiguykikunata Enemigo Enemigo y Inimiguykikunata Kamaya, pitia pitiaikui. Nispa. Israel pallapallan ninguna yachaychikiya. Hamkunapa Jesús Jesustam, Israel nación pe Cristo hinaspa Señor kanampa Dios churaykun. Kaykunata uyariruspankuñataqmi, sunqunkupi jaco Pedro taporjako apóstol wakin apostolkunata. ima y rurallasaqku, nispa. Chaymi Uchaykichik manta Uchaykichikmanta paikichik. Jesucristo Dios Dios pan Diospan Kichikpah. Chaynapim chuya espiritutapas Kichik. Kay kichikuna Kichikunapahmi. Kichikunapahmi. karupel liu lliw kaqkunapaqwan Señor Dios Diosninchikpa munasqanman liu lliw kunapahmi. Pedro runakunata anchata rimapayaspan Libra kuichik kay Huchaliko manta. Nispa. Pedro panishanta llapa kasukuqkunan bautis achikurqaku. Iñiqkunamanmi chay punchaw yapakurqaku, yahakim kimsa kuna runakuna. Chaymi paykuna apostolkunapa yachachikuyninta chaskispanku, huksunhulla kaqku. dios Diosta y inaspam tantata partinacorco. Punta kaq causa kawsasqanmanta apostolkunam Diospate ininta hawachispa admirakuipaq milagrokunata rurarjako. Chaymilliw runakuna admirasqallañakarjako. Jesucristuman llapallan Uxon uksunqulla karjako. Ima kapuqninkupas y karja. Chakrankutawan imapas en rantikuqku, inaspam qullqinkuta necesitas necesitas hina. Sapapunchawmi Templupi huk sunqulla huñunakuqku. Wasin wasin huñunakuspam tantata partinakuqku, hinaspam hatun kusikuywan allin sunqulla kuskamikuqku. Diosta yupaychaspam kunapa allin hawasqan karqaku. Señor ñataqmi sapapuncha kunamang yaparqa salvasqa kaqkunata.